Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovim našim emisijama govorimo o osobinama koje treba da krase svakog muslimana, odnosno dijelima koja se neizostavno moraju naći u srcu svakog muslimana, svakog vjernika i svake muslimanke vjernice. U našim prethodnim emisijama govorili smo o iskrenosti, o njenoj važnosti i njenoj koristi, blagodatima iskrenosti. Govorili smo o tome kroz Kur'an, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz sunnet hadisa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam i govore o islamskih učenjaka, priznatih i poznatih islamskih učenjaka. Kroz sve to mogli smo da vidimo koliko je značajna iskrenost u našim dijelima, koliko trebamo biti iskreni u našim dijelima, koliko ćemo od toga imati koristi i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovoj našoj emisiji govorimo da li u svim dijelima trebamo biti iskreni. U kojim to dijelima trebamo biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Kako, na koji način biti iskren? Odmah na početku treba naglasiti da u svim našim dijelima moramo biti iskreni. Sve ono što govorimo, sve ono što radimo, u svemu tome trebamo biti iskreni. Sve to trebamo činiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, sva naša dijela koja činimo trebaju biti učinjena samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i onako kako ih je činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Osnova da sva naša dijela moraju biti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da cijeli naš život mora biti posvećen Allahu subhanahu wa ta'ala, jesu riječi uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am kada kaže Kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa memati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi zalika umirt wa ana awwalul muslimin reci reci o Muhammedu dakle ovo je poseban kuranski ajet Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je naređeno da dostavi cijeli Kur'an I Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je doista to i učinio. Sve jedan kuranski ajet koji mu je objavljen dostavio je svome ummetu, svome narodu, svojima sahabima, a oni generacijama koje su došle nakon njih. Međutim, kuranski ajeti koji, koji odpočinju sa kul, reci, To su kuranski ajeti koje je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem posebno trebao da dostavi ljudima. Pa jedan od tih kuranski ajeta jeste i ovaj. Kada kuranski ajet odpočinje sa kul, reci, i kada to treba posebno dostaviti ljudima, onda zasigurno da takvi kuranski ajeti u sebi sadrže ogromnu, veliku poruku i pouku. Veliku korist. Veliku korist za ljude. Zato se posebno pocrtava Allahom poslaniku alihi salatu wasalam da dostavi taj kuranski ajit. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala reci o Muhammede. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa memati lillahi rabbil alamin. Reci o Muhammede u istinu moj namaz i moje prinošenje žrtve svi moji ibadeti wa mahyaya cijeli moj život i moja smrt u memati lillahi rabbil alemin. Posvećeni su samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Lillahi rabbil alemin. Posvećeni su samo Allahu, pripadaju samo Allahu. Dakle, cijeli moj život, pa čak i zadnji trenuci moga života, moja smrt, posvećeni su samo Allahu subhanahu wa ta'la. Zašto? La šerike leh zbog toga što on nema sudruga, nikomu nije ravan. Vobi zalike umirtu, va ane avvalul muslimi. Tako mi je naređeno ja sam prvi koji se u tome pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala u ovoj naredbi. Dakle, u svim svojim dijelima mi moramo biti iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, sva ta dijela trebamo činiti samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovoj misiji spominjem samo nekoliko primjera nekoliko dijela kako na koji način biti iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno koliko je bitno da budemo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala u tim dijelima, a takav slučaj je sa svim ostalim dijelima. Pa zasigurno najvažnije i najpreće u čemu moramo biti iskreni. Dakle, moramo biti iskreni u svim dijelima. Međutim, prvo, prije svega, moramo biti iskreni u svjedočenju, iskazivanju i dokazivanju Allahove subhanahu wa ta'ala jednoće. U svjedočenju potvrdi i dokazivanju da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog. Da je On, uzvišeni Allah, jedan jedini dostojan da se obožava i niko drugi mimo njega. U tome moramo biti iskreni. U svome svjedočenju moramo biti iskreni i u svojim dijelima kojima ćemo dokazati jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov tevahid, moramo biti iskreni. Došlo je u hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko iskreno kaže La ilaha illallah. Ko iskreno kaže La ilaha illallah. Nema istinskog Boga, mimo Allaha, on će ući u džennet. Međutim, ovdje naglašava se ko iskreno kaže da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će ući u džennet. Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala pripovijeda da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao ko posvjedoči iskreno iz svoga srca da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha, taj će ući u džennet ko iskreno posvjedoči iz svoga srca da nema drugog istinskog Boga, dostanog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će ući u džennet. Pa ukoliko onaj koji bude govorio la ilaha illa Allah uđe u džahnem, ipak uđe u vatru, to je dokaz da on te riječi nije iskreno govorio. Da nije bio iskren u svjedočenju da nema drugog Boga, istinskog Boga, dostanog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da svojim dijelima nije dokazivao riječi la ilaha illallah, da je u svojim riječima, u svojim dijelima ipak tražio nekoga drugog, nije bio iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Hureyre radijallahu ta'alan prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao nikada neće rob, čovjek, iskreno reći la ilaha illallah, nema istinskog Boga mimo Allaha, a da mu se neće otvoriti nebeska vrata sve dok ne dospije do arša. Sve dok ne dospije do arša sve milosnog. Ovo pod uslovom da ne čini velike grijehe. Kaže Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam. Dakle, onaj koji bude govorio la ilaha illa illallah, međutim ne bude iskren u tim dijelima, u tim riječima, i ne bude svojim dijelima dokazivao te uzvišene, najuzvišenije riječi la ilaha illallah, pa uđe u vatru, dakle problem je kod njega. Ove riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam su istinite. Mi vjerujemo u njih. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam ne govori po svojim prohtjevima, svojim herojima, svojim strastima, već mu je to objava koja mu se objavljivala. I Kur'an i sunnet je objava A Allahov poslanik alaihi salatu sam jasno u ovim hadisima pocrtava da onaj koji bude iskreno govorio, koji bude iskreno svjedočio iz svoga srca, da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da će takav ući u džennet. Pa ukoliko čovjek koji govori la ilaha illallah ipak uđe u džahnemu vatru, problem je kod njega. Problem je u njegovim riječima. Problem je u njegovoj namjeri. Tim riječima nije namjeravao Allahu lice, Allahovo zadovoljstvo. U tim riječima nije bio iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Itban ibn Malik radijallahu ta'ala plemeniti ashab da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao doista je Allah zabranio vatri, dakle džahnemu, doista je Allah zabranio džahnemskoj vatri onoga koji kaže la ilaha illallah želeći tima Allahovo lice nastojeći zadobiti time Allahov zadovoljstvo. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio vatri, džehennemskoj vatri, da jede, da prži, da sagorijeva onoga koji iskreno kaže la ilaha illa Allah, odnosno tražeći time Allahov lice, Allahov zadovoljstvo. Kaže veliki islamski učenjak našeg doba, Muhammed ibn Salih al-Usaymin, rahimehullahu ta'ala, onaj koji traži nečije zadovoljstvo, onaj koji nastoji da postigne zadovoljstvo dotičnog. On će raditi sve što dotični traži od njega. Kako bi dobio njegovo zadovoljstvo? Kako bi dotični bio zadovoljan njime? Pa onaj koji traži Allahovo zadovoljstvo, on treba da radi sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. On treba da radi, da govori i da radi sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. Dakle, onaj koji kaže la ilaha illa Allah mora da bude iskren u tim riječima i mora da bude iskren u svojim dijelima kojima će dokazati da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da cijeli svoj život posveti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže dalje šejh Ibn Sajmin rahimahullahu ta'ala, onaj koji čini blud, nemoral, koji pije alkohol, koji krade i čini druge harame, velike grijehe i kaže la ilaha illallah. Nema istinskog Boga mimo Allaha subhanu ta'ala. Kaže ja ove riječi govorim nastojeći zadobiti Allaho zadovoljstvo taj laže. Taj je lažac. Jer je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao da bludnik tog bludniči nije vjernik. Da bludnik tog bludniči nije vjernik. Pa ne može čovjek govoriti la ilaha illallah ja tim riječima želim zadobiti Allahov zadovoljstvo a svojim dijelima ne dokazivati ove uzvišene riječi. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže Riječi la ilaha illallah nisu puka tvrdnja čovjeka, da ih čovjek samo kaže. Kako nema drugog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kako nema drugog stvoritelja, vladara, onoga koji obskrbljuje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, to su isto tako govorili mnogobošci Mekke, mušrici, nevjernici, potvrđivali su da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, jedini gospodar, da jedini on stvara, da jedini on oživljava, usmrćuje, da jedini on upravlja svim stvorenim, međutim, pored njega, Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali su lažna božanstva, obožavali su kipove. Kaže, tevhid, svjedočenje da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski bog dostajno obožavanja, iziskuje ljubav prema Allahu, poniznost, skrušenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, podčinjavanje svoga života Allahu subhanahu wa ta'ala, potpunu predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, kako? S pokornošću, pokoravanjem onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, činjenjem svakog ibadeta, svega onoga što Allah voli, čime je zadovoljan, da se to čini iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da se daje i uskraćuje, da se voli i prezire samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. To je tevhid. To je svjedočenje da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A samo reći la ilaha illallah, čovjek nije iskren u tim riječima ukoliko ih i ne dokaže svojim, svojim dijelima. Zatim, ono u čemu trebamo biti posebno iskreni, trebamo biti iskreni u svim svojim dijelima, ali ono u čemu trebamo biti posebno iskreni jeste iskrenost u našoj namjeri, u našem nijetu, da sve ono što namjeravamo, da to bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I blagoli se onome kome namjera u svim dijelima bude Allah subhanahu wa ta'ala. Allaho lice, Allaho zadovoljstvo. I ovo je ono čemu trebamo težiti svi. I ovo je ono čemu trebamo posticati svoje duše. Boriti se sa svojim dušama. To nije lahko postići. Kada činimo neko dijelo, da nam namjera uvijek od početka do kraja, pa i nakon završenog dijela, bude Allah subhanahu wa ta'ala. Allaho lice, Allaho zadovoljstvo. Plemeniti ashab i halifa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, Omer ibn Khattab, radijallahu ta'alan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam, rekao, innama l'amalu bin nijat, wa innama li kulli mri imanava. Doista sva dijela, sva dijela, vrednuju se prema namjerama. I svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio, samo ono što je namjerio. Sva dijela, naša dijela, vrednuju se po namjerama. I svakom će od nas pripasti ono što smo naumili. Kaže dalje Allaho poslanika alaihi salatu sam, pa ko učini hijđru, spominje primjer, ko učini hijđru radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hijđra će biti radi Allaha i njegovog poslanika, odnosno dobit će nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako učini hijđru, premijesti se iz jednog mjesta u drugo mjesto radi dunja luka ili radi žene da bi se oženio njome, pa njegova hijđra je radi toga. Dakle, sva naša dijela vrednuju se po namjerama. Što smo naumili, toliko se i vredne. Ako je radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to se vrednuje vredno je i to će biti nagrađeno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako je radi nekoga drugog, ako smo naumili činiti neko djelo radi nekoga drugog, onda to će biti radi toga. I potražimo onda sutra nagradu od onoga za koga smo i radi koga smo činili ta djela. Kaže veliki islamski učenjak Muhammed ibn Husein, el-Ađurri, rahimehullahu ta'ala, Znaj, Allah ti se smilo ovaj hadis, hadis Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala, sva dijela se vrednuju po namjeri. Osnova je vjere, Islama. Nijednom muslimanu nije dozvoljeno da čini ono što mu je uzvišeni Allah naredio i ono što mu je zabranio osim radi njega. Sve što nam je Allah naredio, što nam je preporučio ili što nam je zabranio i pokuđenim učinio, sve to dakle trebamo činiti i ostavljati samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga drugog. Ono što nam je Allah naredio i preporučio, to trebamo činiti samo radi njega, ni radi koga drugog. Ono što nam je zabranio, pokuđenim učinio, to trebamo ostavljati samo radi njega, ni radi koga drugog. Zatim kaže, ništa od toga ne smije se činiti pretvarajući se radi, nje, radi nekoga, da bi se čulo za njega, da bi se e, pročulo, da bi postigao ugled, hvalu, ljudi, položaj i slično, tim dijelima ne smije tražiti nikoga drugog do Allaha subhanahu wa ta'ala. U njima ne smije nikoga pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala jer Allah neće primiti osim ono što bude iskreno učinjeno radi njega Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato Allah se smilovao svima nama. Sve ono što činimo, preispitajmo svoje duše. Da li Kur'an kojeg učimo i pamtimo je radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili da bi se pročulo za nas. Da li sva druga dobra djela koja činimo, da li ih činimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili radi nekoga, radi nekoga drugog. Prisjetimo se i pitajmo svoju dušu, preispitajmo svoju dušu, da li tim dijelima želimo Allaho zadovoljstvo, Allaho lice, ulazak u džennete kod Allaha subhanahu wa ta'ala i uživanja u njima ili želimo nešto od dunjaluka na ovom svijetu. Nemojmo nikada zaboraviti da onaj koji je Allahu subhanahu wa ta'ala čvrsto obećanje dao i ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala sklopio da takav nikada nije bankrotirao da onaj koji svoj život posveti Allahu subhanahu wa ta'ala i čini sva djela koja mu je naredio i preporučio samo radi njega i sva ona djela koja mu je zabranio, pokuđenim učinio, ostavlja samo radi njega Allaha subhanahu wa ta'ala, takav je profitirao i takav će kod Allaha subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu, na drugom svijetu biti na mjestu hvale dostojni. Zatim, ono u čemu trebamo biti posebno iskreni i čemu se trebamo posebno posvetiti, Najveća ambicija u tome imati, jeste sticanje šerijetskog znanja. Jeste traženje znanja iz vjere Islama. Jer bez šerijetskog znanja nismo nikuda prispjeli niti dospjeli. Šerijetsko znanje je najveća blagodat. Ono što vjernik nakon imana može da uživa i ono na čemu vjerniku, koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli da postigne šarijatsko znanje, nakon imana Allahu subhanahu wa ta'ala treba da bude posebno zahvalan. Jer je došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao kome Allah želi dobro, omogući mu da se poduči propisima vjere. Pa ukoliko se podučimo propisima Allahove vjere, dini Islama, onda To je ako Bog da dokaz da nam Allah želi dobro i na tome trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako da budemo zahvalni na znanju kojeg posjedujemo, na znanju kojeg stičemo, kako radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U sticanju tog znanja i dijelenju tog znanja moramo biti iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada znanje tražimo, da ga tražimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga drugog i kada ga dijelimo, odnosno kada podučavamo nauke, da to činimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, ko bude tražio znanje, kojim se traži samo Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo, ali ga on bude tražio kako bi zadobio nešto od dunjaluka, takav neće osjetiti miris dženneta na sudnjem danu. Subhanallah ko bude tražio znanje, kojim se treba tražiti samo Allahovo zadovoljstvo. Međutim, on ga bude tražio radi nečega, dunjalučkog, takav neće osjetiti miriš dženneta na sudnjem danu. Zbog čega? Allah najbolje zna, razlog spomenutog jeste da na dunjaluku postoji džennet. Na dunjaluku postoji džennet. Pa ko ne uđe u džennet na dunjaluku, taj neće ući ni u džennet na ahiretu, na drugom svijetu. A taj džennet na dunjaluku jeste spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Priželjkivanje i traženje, nastojanje da se zadobije blizina Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek bude tražio znanje i u tome bude iskren, postići će sve ovo. Spoznaće svoga gospodara, zavoljeće svoga gospodara, činit će dijela, nastojaće da zadobije blizinu svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu se približi što je god moguće više sa dobrim dijelima. Međutim, onaj koji ne bude iskren u tome, već bude tražio znanje i činio dijela da bi se dodvorio ovome ili onome, da bi postigao blizinu ovoga ili onoga, takav će se samo još više udaljiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kako su rekli islamski učenjaci, ništa više ne udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što udaljava želja za hvalom i položajem. Ništa više čovjeka ne udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što ga udaljava kao što ga udaljava želja za hvalom i položajem. Zato, kako kaže Imam Al-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, sticanje šerijatskog znanja najveći je i najznačajniji ibadet, sve proizilazi iz njega, stoga je iskrena namjera u njemu obavezna. Također trebamo biti posebno iskreni. U svim dijelima trebamo biti iskreni, međutim trebamo biti posebno iskreni. U čemu? U učenju Kur'ana. U izučavanju Kur'ana. I radu po Kur'anu. Kur'an, Allahov govor. Naša najveća svetinja. Ono do čega muslimani trebaju posebno da držaju ono što muslimani trebaju danonoćno da izučavaju i proučavaju. I danonoćno svakodnevno rade po Kur'anu. Nema njima života. Nema njima sreće, rahatluka, uspjeha na dunjaluku i sutra na ahiretu osim sa Kur'anom. Međutim, u svemu tome trebamo biti iskreni. Jeste, Kur'an je toliko bitan, ali ispred svega toga ide iskrenost. Džaba nam izučavanje Kur'ana, džaba nam učenje Kur'ana, proučavanje, rad po Kur'anu, ako ne budemo u tome iskreni. Ako opet svim tim učenjem, izučavanjem, proučavanjem, radom po Koranu budemo namjeravali nekoga drugog, a ne Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidite koliko je iskrenost bitna. Došlo je u hadisu Imrana ibn Husayna radi Allahu ta'ala da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao učite Kur'an, učite Kur'an i za njega nagradu tražite od Allaha prije nego li dođu ljudi koji će učiti Kur'an i njime tražiti nagradu od ljudi. Allahu akbar. Učite Kur'an i za njega tražite nagradu od Allaha prije nego li dođu ljudi, generacije, kada će tražiti nagradu za učenje Kur'ana od ljudi. Subhanallah. Nažalost, ovo vrijeme se ostvarilo. Ovo vrijeme se ostvarilo. Da mnogi uče Kur'an tražeći nagradu, nadoknadu za to učenje Kur'ana od ljudi. Nemojmo zaboraviti, svi oni koji uče Allahovu knjigu, svi oni koji pamte Allahovu knjigu, nemojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika, alihi salatu sam, stavimo ga sebi pred oči. Hadis u kojem kaže Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam, kako bilježi imam Ahmed i šeha Albani, rahimehullahu ta'ala, ocjenjuje ga vjerodostojnim, ocjenjuje ga vjerodostojnim, kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, najveći broj licemjera, munafika u mome ummetu, od mojih sljedbenika, od onih koji će doći nakon mene, bit će oni koji uče Kur'an. Biće učači Kur'ana. Subhanallah. Najveći broj munafika će biti od učača Kur'ana. Zašto? Nisu bili iskreni u tome. Nisu bili iskreni u učenju Kur'ana. Kur'an je jedna od najvećih blagodati koje uživamo. Iman, vjera, ne može da obstoji bez Kur'ana. Međutim, ako ne budemo iskreni u učenju, izučavanju, radu po Kur'anu, ništa nam od toga neće koristiti. Kur'an nam ništa neće koristiti. Zato gledajmo da budemo iskreni u svim svojim dijelima, posebno u riječima La ilaha illallah, svjedočenju, potvrđivanju, dokazivanju da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala zatim u traženju šerijetskog znanja, odnosno znanja iz naše lijepe vjere dini Islama. Zatim to šerijetsko znanje zasigurno je sadržano u Kur'ani Kerimu, pa učenje, izučavanje, proučavanje Kur'ana mora također da bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U svim tim dijelima, a i ostalim, namjera nam mora biti samo Allah subhanahu wa ta'ala, njegovo zadovoljstvo, njegovo lice. Budemo li takvi uz Allahovu dozvolu, kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, takav će ući, takav će ući u džennet. Dakle, iskrenost je kako bitna. Jedna od prvih obaveza koja je stavljena vjerovjesnicima i svima nama. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا I nije im bilo naređeno osim da Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno obožavaju kao pravi vjernici. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da mene i vas, naše roditelje i sve ostale vjernike učini iskrenim onima koji će sva svoja dijela činiti radi njega. Allaha subhanahu wa ta'ala, radi njegovog lica, radi njegovog zadovoljstva, a Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in, Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ah.